Azaroak hogeita sei gaur asteazkena da eta uberrion albistegia duzue eh, berriozar erratiaren albiste mankizuna ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia, Xabi. Bai, garasi, atzokoa azaroak hogeita bos emakumen ganako indarkeria zabatzeko nazioarteko eguna izan zen. Indarkeriak mila aurpegi ditu eta ubildura horietako bat baino ez da ezagutu eta ekin planto. Lelo horrenpean eun bat pertsona bildu ziren atzo eguerdian udaletxearen atean berdintasuneko zinegotzia, ana estepak eta berdintasuneko teknikaria, amaia azalbak izan ziren aurreko hilabeteko udalbatzan unarturiko aderazpen instituzioa irakurri zutenak, bilkuran berriozar institutuko ikasleak, lantxotegiko ikasleak, zinegotziak udaleko langileak eta berriozarko bizilagunak parte hartu zuten. Azaroko oiko bilkura gaur ospatuko da. Gaurko udalbatza bederatzi gai izango dira, ez horien artean, izkierda ezkerra, udal taldeak aurkezturiko mozioa ez da. Felix Uarteri eta Miguel Urmenetari emandako Nafarroako urrezko dominari buruzko mozioa, hain zuzen eta beste bat, UPN eta PSN udal taldeak aurkeztutako mozioa, nasubin saren oian ondoak aleko etxibizitzei buruzkoa, oi bezala udalbatza gaur, azken aste azkenare, ekin atxaldeko seitarretan ospatuko da Berrezarko udalaren hiri baratze ekologikoak proiektua jaso du Nafarroako gobernuaren tokiko garapen eh, iraunkorraren praktika onak 2013-2014 garren zaria. Azaroren 21 batean nekazaritzaren garapenerako kontxilari Jose Javier espartzak eman zion berriozarko udaleko irigintza eta ingurumen zinekutzi Raul Maizari tokiko garapen iraunkorraren praktika onak saria berriozarren hiri baratze ekologikoen gainean ekindako proiektu proiektuaren gatik, baratze ekologikoen proiektua, 2000 amabigarren urtean abiatu zen hainbat helburu lortzeko, hain zuzen ere berriozaren ingurumena babesteko jokarabideak sustatzea, helikadura osasuntxua zabaltzea eta gizarte, bazterkeriak jotako pertsunak gizarteratzea, sariak garapen iraunkorragoa, parte hartzaileagoa eta osasuntxua lortzeko udalak sustatutako ekimenen garrantzia azpimarratu du. Mikel Valentziagaren frases pedagogikas kanina liburua bihar aurkeztuko da. Berriozarko bizilaguna eta otxandako eskolan txakurre zitzailea den Mikel Valentziagaren frases pedagogikas kaninas liburua bihar kulturgunean atxaldeko zazpietan aurkeztuko da liburuak hirurogei eta sei esaldi biltzen ditu guztiak txakurrezeketan erabilgarri direnak esaldiak Cesar Zebriain eta Luis Barrosuren eskuko marrazki eta argazkiez, lagundurik dira liburua ez zinobea, txakurre eziketan diardu terentzako. Euskarazko programazioa saloa telebistaren eskutik helduko da berriozarrera. zarrera. Orain arte baztan malerrek eta bortziren izan da ikusga isaloa telebista abendutik aurrera aldi zirunerrian ere ikusgai izango dugu. Pasaden urrotea maieran lizentzia eskuratu zuten isaloa tarrek eta urrote bat berandu aurtengo abenduan martxa hartuko dute honekin behingoa Euskarako telebista izango dugu eskuragai xaloa telebistak bere egoit za eta estudioa berri izango dituela, oraindik proiektuaren bideragarritasunari begira errekurtso ekonomikoak faltan dituzte, gauza kunela, crowdfunding, kanpaina bat, luzatu dute berrugeita mar mila euroko enbertsioa lortu asmoz. Kirolaren eguna bihar ospatuko da berriozarren kirolaren eguna ekitalde xume batez ospatuko da bihar ekitaldi horretan, hainbat kirolari berrio zartarrei erregun zimendua luzatuko zaie batzuei kirolean ezandako ibilbidearen gatik eta beste kirolean lorturiko merituen gatik kirolariak eta eliteko kirolariak izango dira aitortuak horien artean, Ezagunenak Marcelo Ferreira boxeolaria munduko txapelketan irabazle, Ivan Kulash parapante txapelketan irabazeta rosa luena kurrikalaria beobia donostian errekonozimendua jada jaso duena. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain zer dio gaurko iragarpenak arazi. Zerua odeitxu edo oso odeitxu egongo dela dio gaurko iragarpenak, unuiz zean behin euri txiki egingo du gaur, arratxelde gabean aterratuko duela odeiak gutxitu ala, nora bide aldakorrekoa izzea ulbizia ibiliko da, ipar osa gaian agusituz eta temperaturei daukionez, aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira. eta hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez informazio gehiago datu zen orduetan berriozari ratiaren sintonian FMko egun puntu zortzian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten Thank you.